tanlamoqchiman chunki har bir amal zohirda qanday katta bo'lishligidan qat'iy nazar ko'rinishligi qanchalik bir hayrat omiz bo'lishligiga qaramasdan uning tagida ixlos bo'lmasa bu amal habat amaldir ammo ko'rinishlikda kichkina amal bo'lishligiga qaramasdan buning ostida ixlos bekinib yotsa Bu amal Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi maqbul amaldir. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunmoqligimiz kerakki, islom dinidagi muhim asoslarning eng kattasi har bir qilinayotgan amalda, ya'ni ibodatlarda Alloh subhanahu va taologa ixlosni ro'yobga chiqarib vujudga keltirilishligi shart. ixlosga zid bo'ladigan narsalardan tamomiy ehtiyot bo'lishlik shartdir. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar shunday degan ekanlarki, "Vadittu annahu law kana min al-fuqaha man laysa lahu shughlun illa an yu'allima an-nasa maqasidahum fi a'malihim wa yaq'uda lit-tadris fi a'mal niyyat laysa illa" فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك men xohlardimki fuqaho kishilarning ichida faqat odamlarga qilayotgan amallaridan nima maqsad ekanligini bildirib ta'lim beradigan alohida olimlar bo'lishligini xohlardi va niyatlarning niyat amallari haqida kishilarga darsga alohida xos kishilar o'tirishligini xohlardi. Chunki odamlarga kelgan hamma musibat shu ixlos sifatining yo'qotganliklaridan paydo bo'lgan degan. Shuning uchun ham biz agarchi shu mavzudagi darsni davom ettirmasak ham birinchi darsimizni shundan boshlamoqchi bo'ldik. Qalb amali bu ixlos qalb amali. Inson buni ko'rsata olmaydi. Magar bu Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi bir sirdir. Amalning zohiri buni ko'rishligimiz mumkin, ammo ixlosni biz ko'ra olmaymiz. Amal qalbining muhimligi shu darajadaki, ahli sunnat va jamoa iymonni ta'riflashganlarki, iqrorun bil lisan bil واعتقاد بالجنان bil arkan. ba'zilar bunga yazidu bittaati va yanqusu bil isyan qo'shib qo'yganlar iymon nima til bilan iqror bo'lishlik bu zohir bo'ladi qalb bilan e'tiqod qilishlik bu ko'rinmaydi bil arkan shariat rukunlariga amal qilishlik bu ham ko'rinadi qalb bilan e'tiqod qilishlik mana bu ixlosdir mana shu qalb bilan ixlos topilishligi bilan mo'min bo'ladi shu qalbdagi ixlos topilish topilmasligi bilan munofiq bo'ladi shu qalbdagi ixlos topilmasligi bilan do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi biz shuni bilmoqligimiz kerak lekin til bilan iqror bo'lish va rukunlarga amal qilish bu bilan munofiq bo'lsa qalbida ixlos topilmasa u bilan musulmonlar safida yashab musulmonlarning qatorida yuraveradi shu qalbdagi e'tiqod ixlos topilmasligi bilan munofiq topilishligi bilan mo'minni komilga aylanadi shuning uchun biz bu ixlos sifatiga har bir sohada e'tibor bermoqligimiz kerak Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, bizni faqat dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din. Dinni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ma'mur bo'lishgandir. Din Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina amalni xolis qilishlikdir. Dinning ma'nosi bundan boshqa emasdir, birodarlar. Biz ixlosning yana bir tushunmoqligimiz uchun dunyodagi eng katta amallardan bittasi mukofotlar ilmni, shariat ilmini talab qilishlikka tayin qilingandir. Va shuning muqobalasida past amallardan bittasi amalning habata bo'lishligiga sabab bo'ladigan narsa it boqishlikdir. kalban it kim bo'lsa, ya'ni bu cho'ponlarga mustasno ba'zi bir posbonlik qilishlik uchun va qilinishligi mustasno shuni havas shunday hech qanday bir ma'nosiz shu itni boqadigan bo'lsa amali habata bo'ladi degan so'zlar bor it tekkan idishni 7 marta 8-inchisi tuproq bilan yuvinishligi kerak shunda shu idish toza bo'ladi shariat ilmini o'rganishlik eng katta mukofot oladigan amaldir. Bovujud agar shu shariat ilmini o'rganishlikdagi insonda ixlos topilmasa, shu bilan Allohning rizosi talab qilinmasa, eng katta azobga sazovor bo'ladi. Shu it ro'barosidan chiqqan vaqtida, ya'ni yetti marta yuvib sakkiz inchisida tuproq bilan yuvilsa toza bo'ladigan it ro'baro bo'lgan vaqtda shuning chanqoqlik holatda topib ixlos bilan shuni halok bo'lishlikdan saqlanib qolishligiga sabab bo'lsa alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qiladi biz ixlosning qanchalik muhimligini bilib olishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarini keltirmoqchiman imom abu dovud rivoyat qilganlar ta'allama ilman من تعلم علما azza va jalla la الله illa li yusiba bihi إلا min ad-dunya lam yajid لم al-janna ya'ni يعني yawm al القيامة agar Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni dunyodan bir matoga erishlik uchun ilm o'rgansa, o'zi Allohning rizosini maqsad qilinib o'qilinishligi kerak edi. Shundan dunyoga erishaman deb. Ya'ni bundan murod ba'zi bir dunyo ilmlari borki, bun bilan men dunyodagi kasbimni to'g'rilab olaman degani emas. Oxiratga taalluqli bo'lgan ilm, Allohning rizosigina talab qilinadigan ilmni dunyoga topmoqchi bo'lib agar talab qilgan bo'lsa, maqsadi faqat oxirat ilmini dunyo topishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, jannatning bo'yini ham qiyomat kuni taniy olmaydi, topiy olmaydi. topolmaydi. Jannatning bo'yi hidi 500 yillik masofadan kelib turadi. Minhoj sunnada mana bu hadis sharifni keltirganlar mana hammamizga ma'lumki فهذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر له va illa falaysa kullu baghiyin faqat kalban yughfaru laha. Shariatda zino bu qattiq gunoh. Shunday zino gunohini qilgan. Va shu gunohini, qattiq gunohini qilgan vaqtda bu gunohni ma'lum bo'lsa to'rtta guvoh bilan isbot bo'lsa tosh bo'ron qilib o'ldiriladi. Bu maxfiy qilgan. shu chanqoq kelib harsillab qolgan itni ko'rgandan keyin shu ayol shu suvni uni oyoq kiyimini topib o'zini oyoq kiyimida suv bilan sug'orib shu itni chanqog'ini bosgan shu chanqog'ini bosishlik bilan lekin shu xolis iymon bilan bo'lganligi uchun qalbida shu iymoni xolis bo'lganligi uchun gunohi kechirilgan Bo'lmasam har bir zinokor itni sug'organ har bir sug'organ, balki insonni sug'organ har bir insonni gunohi mag'firat qilinmaydi. Biz ixlos qanchalik amallarda muhim ekanligini bildirmoqchimiz. Undan tashqari biz shuni muqobalasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dan rivoyat qilingan sahih hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Dunyoda bizning ko'z oldimizga janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 ta ulug' amalni olib kelyapti. Olib kelyaptilarda bu amalni qilgan kishilar bizni nazarimizda eng katta amal qilgan kishilar. Lekin bu vujud do'zaxga tushganligini bizga ko'rsatib beryaptilar. Birinchi إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار birinchi qiyomat kuni hukm qilinadigan ning avvali shahid bo'lgan odam. Ya'ni ko'rinishda shahid bo'lgan. Biz uni shahid deymiz. Olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini unga tanittiradi. U ham taniydi. Senga ne'mat berdim, yo'qdan bor qildim, senga ko'p ne'matlar berdim deb tanitadi. Bu ne'matlarga banda iqror bo'lib tan oladi. Xo'p, buncha ne'matni olib nima hayotda qilding? Seni yo'lingda jang qildim, hattoyinki shahid bo'ldim, deydi. Alloh subhanahu va taolo kazatsa, bekor aytsan, yolg'on so'zlasan. Yolg'on so'zlading. Sen qahramon deyilishligi uchun jang qilgansan. Sen aytildi, mukofotingni olding, qahramon deyildi, deb buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما علمت قال تعلمت العلم وعلمت وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار mana ikkinchi kishi ilm o'rgangan birovlarga o'rgatgan Qur'on o'qigan olib kelaman. Biz eng ulug' kishi deymiz. Haqiqatda ko'rinishda ulug' odam. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni tanitadi. Bu ne'matni berdim, bu ne'matni berdim va ilm berdim, ilmni ta'lim qilishlikni ham senga nasib qildim. Qur'on o'rganding, Qur'on o'rgatding. Bu fan olib bu ne'matlarni biladi. Nima qilding bu ne'matlarni mukofotiga? Ilm o'rgandim va o'rgatdim, seni yo'lingda Qur'on o'qidim deydi. Yolg'on so'zlading deydi Alloh taolo. Lekin olim deyishligi uchun sen ilm o'rganding, Qur'onni qori deb nom chiqarishlik uchun Qur'on o'qiding. Seni haqqingda bu mukofotlar aytildi hayotda. deb uni buyuriladi, yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtiriladi. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من صنوف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال الجواب فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار إمام مسلم روايتlarda keltirgan. 3-kishi Alloh subhanahu va taolo unga وسع davlat بريه turli mollardan bergan. Buni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni unga tanittiradi. Bu tanida biladi. Nima qilding bu ne'matlarni muqobilasiga? dedi, biror bir yo'l qo'ymadimki, seni sen rozi bo'ladigan yo'llarni qo'ymasdan sarf qildim deydi. Birodarlar, bid'atga sarf qilgan emas, kufrga sarf qilgan emas, shirkka sarf qilgan emas, faqat Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan. Ammo shuni xotam toy deyishlik uchun nuruvat kerak biz buni avvalo Alloh yo'lida sarf qila olmayapmiz. ana shunda saxiy deyilishligi uchun sen sarf qilding odamlar seni nihoyatda saxiy deb maqtashdi mukofotni olgansan shu maqsadida maqsad olding adolat bo'yicha. yuzi bilan sudralib do'zaxga uloqtirdi. Mana bu hadisdan biz o'zimizga xulosa chiqarib olamizki, ixlos bo'lmagan amal har qancha ko'rinishda katta bo'lishligidan qat'i nazar u habata amal. Demak, har bir mu'min kishi o'zining qilayotgan amalini ko'rinishiga e'tibor berishlikdan ko'ra, to'g'ri, ko'rinishiga e'tibor beramiz. Nima to'g'risi kitob va sunnatga muvofiq bo'lishligidan. Shu ishni Alloh buyurganmi yo'qmi? Bunga e'tibor berishligimiz shart. Lekin xuddi shunga e'tibor berganimizdan ko'ra ko'proq ixlos, ya'ni Allohning rizosini o'zini maqsad qilishlikka e'tibor bermoqlik kerak. Ba'zilar ba'zi ulamolar ixlos nima? Xo'p, biz bilishligimiz kerak bo'lgan ixlos nima degan savolga ba'zilar ta'rif berishgan ekanlar. Ifrodul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'a. itoat qilinayotgan vaqtda Allohga itoat qilinayotganda faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zini qasd qilishlik. Mazla Yana buni kengroq tushunishlik uchun al-ixlos tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Ixlos mahluqlarning mulohazasidan qalbni tozalashlik degan ekan. Falonchi nima deydi degan narsalardan tamomiy qalbni toza qilib bunga o'rin bermaslik degan ekan. Ba'zilar muxlis kim? Al-muxlis huvallazi la yubali al kharaj kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma'a Allohi azza wa jalla. Va la yuhibbu an yatla'a an nas ala az-zarr min 'amalihi. Ikhlas muxlis de shuni aytamizki, odamlarning qalbida, birovlarning qalbida bo'lgan har bir qadr-qiymat chiqib ketgan bo'lsa ham e'tibor qilmaydi. Mana bu haqiqiy muxlis odam degan. Nimaga? O'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka shunday ovora bo'lganki, tamomiy qalbini o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka e'tibor bergan. Odamlarning amalidan kichkinalarni ham ko'rib qolishligini xohlamaydi. Mana bu ixlosdir. Biz ixlosni bilishligimiz uchun ba'zi bir uning aks bo'lgan amallarni ham bilsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Birinchi Ixlosga zid bo'luvchi narsa riyodir. Riyo izhorul ibadati li qasdi ru'yati nas. Odamlarni ko'rishligi maqsadida ibodatni ko'rsatishdir. Odamlar maqtasin dedi. Ta'zim, maqtov, moyillik, haybat shularni maqsad qiladi. Mana bu riyodir. Shundan saqlanishlik ixlosdir. Ixlosning yana bir aksi sum'a. odamlar shuni shunday deb eshitsin deb mana bu narsa suma ya'ni bizni o'zbek tilida masalan odamlarning eshitishligini xohlasin buni lug'ati o'zi o'zbek tilida iste'mol qilinmaydi ya'ni xo'ja ko'rsin degan so'z bor bu riyo xo'ja eshitsin deb qo'ysak bu narsa suma bo'ladi abu al-Ghazali rahimaulloh hikoya qilinadiki bu kishidan bu kishiga shu xabar yetdiki man akhlasa lillahi 40 yawman tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani qala fa akhlasa 40 yawman yatafajjar lisanihi قال فأخلصت li ba'd al 'arifin fa qala bi innaka inma akhlasta lil hikma wa lam takhlus wa lam tukhlis lillahi ta'ala abu hamid al-ghazali aytadilarki menga shu xabar yetdiki kim Alloh uchun 40 kun ixlos bilan ijtihod qilib amal qilsa, uning qalbidan tiliga hikmat chashmalari oqib chiqadi. Gapirgan so'zi hikmat bo'lib qoladi degan so'z yetdi. Men 40 kun qattiq o'zimni ustimda ishlab, ixlos bilan amal qilib yurdimki, bu narsa menga hosil bo'lmadi dedilar. Shunda bu narsani ba'zi orifi billahlarga aytdimki, Men shu narsani eshitgan edim, 40 kun shunga ishtihob qildim, ammo hikmat chashmalari qalbimdan tilimga chiqmadi. Deganlarda aytgan ekanlarki, sen hikmatni chiqishligi uchun harakat qilding, Alloh uchun harakat qilmading degan ekanlar. Shunchalik ixlos bo'lishi kerak. Ba'zi kishilar ixlosni hosil qilishlik uchun savol berilganda aytgan ekanlarki, Birinchi ko'rinmaydigan ibodatlarni ko'p qilishlik. Maxfiy qilishlik, ko'p qilishlik bilan birga nihoyatda maxfiy qilishlik. Masalan, kechqurunda bedor bo'lish. Kim falonchi kechqurunda bedor desa, shunda uni aksini qilib bedor bo'lmaslik. Shu bedor bo'lganligingizni bildirmaslikka harakat qilishlik. Va sirli sadaqotlar qilish. Hech kim bilmaydigan sirriy sadaqotlar qilish. Va xoli vaqtda Allohdan qo'rqib yig'lashlikdir. Mana bu narsa bilan kishida ixlos paydo bo'ladi. Umar Faruq radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Faman khalusat niyyatuhu fil haqq ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس فيه شانه الله kim niyati haqqa xolis bo'lsa agarchi o'zini zarariga bo'lsa ham xolis bo'lib ish qilsa alloh subhanahu va taolo un bilan odamlarni o'rtasiga kifoya qiladi bu odamlar bilan uni o'rtasidagi kelishmovchiliklarni o'zi o'nglab qo'yadi odamlar bilan o'zingizni o'nglashlikka harakat qilmang, birodar bu qiyin narsa odamlarni to'qson to'qqiz yil agar yuz yil umr berilsa to'qson to'qqiz yilu bir kuni kam 100 yili xursand qilib, umringizni oxirgi kunida ko'nglini ola olmasangiz, shu kuni sizga xafa bo'ladi. Agar odamlar bilan o'zingizni o'rtasiz, o'rtangizni tuzatmoqchi bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taologa niyatingizni xolis qilmoqligingiz kerak. Agarchi o'zingizni zararingizga bo'ladigan bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo siz bilan odamlar o'rtasida kifoya qiladi. Ammo o'zingizda yo'q sifat bilan odamlarga ziynatli qilib ko'rsatsangiz, qiyomillayzni o'qisangiz o'zingiz bir bedor kishiga o'xshatib o'zingizni riyokor qilib ko'rsatadigan bo'lsangiz alloh subhanahu va taolo ayblaydi sizni shunda bir savol bo'ladiki ba'zi bir amallarda bandani rioya qilishlik mumkinmi yo'qmi misol qilib aytganimizda imom namozga quloq qoqib birinchi rakatni o'qiyotganda oyoq tovushlarini eshitdi-yu, shularning rukuda birinchi rakatga yetib olishligi, xoh ikkinchi rakatga yetib olishligi uchun rukuda uzoqroq turib qolishligi Yo'inki, shunga o'xshagan ba'zi bir ibodat ustida boshqalarga yordam berishlik uchun odamlarni rioya qilishlik ham riyo bo'ladimi ixlosga zidmi yo'qmi degan savol bo'lishi mumkin masalan ba'zi bir amallarimiz borki bu amallarimizda boshqa birodarlar ham ibodatda sof bo'lishligi uchun yordam berishligimiz bo'lib qoladi shuni rioya qilishlikka muhtojmiz shunda shu riyomi shu ixlosga zidmi yo'qmi biz aytamizki yo'q deymiz bunga hujjat rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه لبكائه إمام بخاري رواية men namozga kiraman dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam quloq qoqib namozga kiramanda namozni bir uzun o'qigim keladi bir uzun suralarni uzun oyatlarni o'qib bir o'qigim keladida to'satdan go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman Ya'ni bu hadis biz mavzudan chetga chiqsak ham ayollarning 5 vaqt namozga kelib turganligiga dalolat qiladi. Ya'ni go'dak bolaning yig'isini eshitib qolaman. Namozda emas u, go'dak bola. Ma'lum bir agar islomiy bir holat bo'lsa, jamoatga kelgan bolalik ayollarning shu go'dak bolalarni turadigan joyi bo'ladi, birodarlar. Shu bolani yig'isini eshitib qolaman. Namozimni uzun o'qimoqchi bo'lgan niyatimni buzamanda qisqa uzun oyatni o'qimasdan, uzun surani o'qimasdan qisqaroq qiladi. Nima uchun? Shu namozda turgan shu bolaning onasini shu bolasining yig'idan, yig'isidan ko'p alamlanganligidan. Shuni rioya qilib namozni qisqa o'qiyman dedi. Mana bu narsa shu namozga iqtido qilib turgan ayolning ibodatda xotirjamroq bo'lishligiga yordam bo'ladigan narsa bo'lsa, bu ixlosga zid bo'lmaydi, birodar. Ya'ni bundan biroz biror bir kishi namozda turgan bo'lsa, bir ozgina muddat shu namozda rukuda yetib olishlari va shunga o'xshagan yoyinki bomdod namozida uzunroq oyatlarni o'qish maqsadidan birinchi rakatga uzun o'qishligidan namozga kishilarning yetib kelishligini rioya qilishlik bu ixlosga zid emas. Demak, ixlosga zid bo'lmagan amalni yaxshi bilib olishimiz kerak birodarlarimizni ibodatga yana ham ularga ibodat qilishliklariga imkoniyatda yordam berishligimiz bu ixlosga zid bo'lmaydi yana biz shuni ham bir esga olib o'tishimiz kerakki alloh subhanahu va taoloning rizosi uchun ba'zi bir narsalarni Allohdan so'rash bu hadislarning mazmunida borki riyosatni so'ramaslik xalqlar ustida peshvo bo'lishlikni Allohdan ya'ni Allohdan so'rashlik emas u shunga haris bo'lmaslik la tahrisu al imara fatakuna nadamatan al-qiyama. amirlikka haris bo'lmanglar qiyomat kuni nadomat bo'ladi lekin استعيذ بالله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما Xudoyo o'zimizni juftlarimizdan farzandlarimizdan, avlodlarimizdan ko'zimiz xursand bo'ladigan ne'matingni ber. Mo'min kishi oilasini qanday bo'lishligiga ko'zi xursand bo'ladi. Allohning hukmiga bo'ysunib yurganligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi. farzandlarini qanday bo'lishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi farzandlari Allohning hukmiga bo'ysunishligini ko'rishlik bilan xursand bo'ladi mana bu narsa alloh subhanahu va taolodan so'rayapmizki xudoyo ko'zimiz xursand bo'ladigan juftlar bergin va ko'zimiz xursand bo'ladigan zurriyotlar bergin va bizlarni o'zingdan qo'rqqan muttaqillarga imom peshvo qilgin peshvolikni so'rash muttaqillarga bo'lgan peshvo muttaqin kim Allohdan qo'rqgan kishilar, taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga peshvo bo'lishlikni Allohdan so'raydi deb Alloh o'zining yaxshi bandalarini maqtayapti. Tosqilarga peshvo bo'lsiz, siz qiyomatda ularni peshvosi bo'lganligi uchun javob berasiz agar amr-i ma'ruf nahy munkar qilmasangiz. Muttaqillar atrofingizda yig'ilgan agar muttaqin kishilar bo'ladigan bo'lsa, ular sizga qiyomat kuni hamma bir biriga dushman bo'lganda hatto ota onalar ham sizga savob berolmayotgan vaqtda ular sizga do'st bo'ladi al halil ya'ni haqiqiy do'stlar ham juda bir dunyoda haqiqiy do'st deganlar ham bir biriga dushman magar muttaqillar bir biriga do'st bo'ladi shuning uchun muttaqillarga imom peshvo bo'lay degan narsani so'rash bu ixlosga boshqa narsalarga zid emas birodarlar Mana bu hadis shariflarning mazmunidan biz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki, hech qachon amal maqbul bo'lmaydi, magar ixlos sifati bilangina maqbul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo amalni qabul qilmaydi magar ikkita sifatga ega bo'lgan amalni qabul qiladi bu amalni qabul bo'lishligi birinchi ixlos ya'ni alloh subhanahu va taoloning rizosigina maqsad qilingan bo'lishligi kerak va shariatga muvofiq va sunnatga muvofiq bo'lishligi kerak demak ibodat ollohni o'ziga bo'lishligi kerak va hamda olloh buyurgan suratda bo'lishligi kerak Ilayhi yas'adul kalimut tayyibu val amalus solih. Allohning huzuriga kalimut tayyib val amalus solih, ya'ni sotiza amalgina faqat eng ixlos bilan bo'lgan amal va shariatga muvofiq bo'lgan amalgina ko'tariladi. Biz shundan o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari shu bizning xulosamizni dalolat qiladi. لا يدخل الجنة أحد بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت ولا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته jannatga hech kim amali bilan kira olmaydi dedi ya'ni amal bunchalik katta amal qilolmaydiki u jannatda beriladigan mukofotga loyiq bo'ladigan amalni qilolmaydi shunda ashoblar so'rashdilarki yo rasululloh sizni amalingiz ham jannatga kirishlikka sizni olib kirishlikka yetarli bo'lmaydimi deganlarda meni amalim ham jannatga olib kira olmaydi dedilar magar olloh o'zining rahmati bilan burkagandagina o'ragandagina jannatga ollohni fazli bilan kiraman chunki olloh ulug'iyat sifati banda ubudiyat sifati qul qul hojatini buyrug'ini qiladi undan mukofot olishlik uchun qilmaydi dunyoni qullari shunday birodarlar qul masalan o'zining hojat sayyidini buyrug'ini buyrug'ini o'ylamasdan fikrlamasdan qiladi undan bir mukofotni umid qilmaydi mukofotni umid qilmasdan qul o'zini buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qoladi uning hikmati haqida ham bosh yurgizmaydi fikr yurgizmaydi hojam buyurdi qildim deydi mukofotni talab ham qilmaydi Demak, inson ham Alloh subhanahu va taoloning quli, Alloh uning hojasi, haqiqiy hojasi Alloh tarafidan bo'lgan buyruqni, Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lib qilmoqlik kerak. Va Allohning buyrug'ini bajarayotgan bo'lgandan keyin ixlos vujudga keladi, buyrugandek becerişlik bilan kitob va sunnatga muvofiq bo'ladi. Ana Alloh subhanahu va taolo endi buni jannat bilan mukofotlashligi unga marhamatan fazlan uni mukofotlaydi. uning qilgan amali Alloh tarafidan beriladigan jannatga loyiq bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz mukofotga sazovor bo'lamiz nima bilan? Ixlos bilan birodarlar. Ana bu ixlos butun amallarning asosi, dinning negizi va mag'zidir. Agar ixlos sifati topilmasa, bu qilinayotgan amallar hammasi mana shu dunyoda o'zida qoladi. shuning uchun hozirgi birinchi darsimizning ham dinimizning mag'zi bo'lgan ixlosdan boshladikki agar biz mana shu g'ishtni bu darsimizni imoratiga shu g'ishtni to'g'ri qo'yib olsak har bir amalni shu ixlos asosiga qilib olganimizdagina biz amalimiz maqbul bo'ladigan maydonga chiqamiz bo'lmasam bizning kechasi turib ibodat qilganlarimiz agar Alloh rizosi uchun bo'lmasa, qilib yurgan yaxshiliklarimiz Alloh rizosi uchun bo'lmasa, bir ixlos bilan hayotida bir marta oddiy amalni qilgan odam bizdan afzal bo'ladi. Shuning uchun banda o'zining har bir qilgan harakatini Alloh subhanahu va taoloning rizosini uchun qilmoqligi kerak. Men deydilar tobiinlardan bittalari ashab rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan 70 kishini ko'rdimki, bularni barobariga biror bir kishini teng qilib bo'lmaydigan katta sahobalardan 70 kishini ko'rdimki, kechasi-yu kunduzi ichi bilan tashini bir xil qilishlikka harakat qilishardilarki, munofiqlikdan qo'rqib. Hattoyinki mana ko'p darslarimizda bayon qilganmiz, Huzayfa ibn al-Yamoni radhiyallohu anhu dan bu kishini mana hammamiz bilamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirlari deb bor qilinadi bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sirlarini bu kishiga aytar ekanlar bu kishida bir olloh bergan qobiliyat bor ekanki hech bir bu so'zni birovga aytmas ekanlar ba'zi sahobalar so'rashar ekanlar shu kishidan hattoki bir janozaga bormasalar ba'zi sahobalar shu kishiga qarab borishar ekanlar Bu kishi bormaganliklari uzursiz bormagan bo'lsalar, munofiq bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganliklari buni munofiqligini shuning uchun bormas ekanlar. Umar ibn Xattob ko'proq shu haqda ko'p o'ylar ekanlar. Hattoyinki shu zot ham nifoqdan qo'rqar ekanlarki, yo Huzayfa dedilar. Allohga qasam ichib so'raymanki, hal addani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minal munafiqin degan. rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni munofiqlardan sanaganmilar yo'qmi allohga qasam ichib aytaman ayamasdan gapirgin degan ekanlar yo'q degan ekanlar shu javobni bergan ekanlar inson o'zining ixlos sifatini yo'qotishlik bilan munofiq safga kiradi chunki iymon nima iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan ve amalun bil arkan iymon til bilan iqror bo'lish qalb bilan e'tiqod qilish va islomning rukunlariga amal qilish uchovi munofiqda til bilan iqror bo'lish topiladi va rukunlarga amal qilish topiladi biz qatorimizda yurib namoz o'qiveradi hattoki shu josuslik qilib maosh olib farzand tarbiyalayotgan josus ham hafizda namoz o'qib yuraveradi tilida la ilaha illalloh deyaveradi agar til bilan bo'lgan amalga va zohirga ko'ringan amaldagi bilan mukofot barobar bo'ladigan bo'lsa eng katta munofiq bilan eng katta ixlosli odamning mukofoti barobar bo'lgan bo'ladi demak shu ixlos sifati topilmaganligi uchun o'rtadagi qalb bilan bo'lgan e'tiqod topilmaganligi uchun u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi Shuning uchun birodarlar, agar biz shu ixlos sifatini paydo qilishlikka harakat qilmas ekanmiz, bizning amalimiz hammasi habata bo'ladi. Oyat kalimaning ma'nosi vallohu alam shuki, va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahu Biz faqat tilimiz bilan iqror bo'lishga ma'mur bo'lmaganmiz. yoinki zohirda bir amal qilib qo'yishlikka ma'mur bo'lmaganmiz dinni faqat alloh subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilib ixlos sifati bilan amal qilishlikka biz ma'mur agar bu sifatni vujudga keltirmasak alloh subhanahu va taoloning oldiga borib talab qiladigan mukofoti yo'q bizga birodarlar nimaga odamlar uchun bo'lsa odamlar seni maqtagan deydi shuning uchun ba'zi vaqtlarda amaliy yangi boshqaga o'zingizni xaridoringiz nihoyatda ko'payib ketayotgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring xaridoringiz yo'qolib borayotganda alhamdulillahki shu vaqtda menga ham ixlos sifati nasib bo'lyapti deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليه mana shu sallallohu taala ala xayri xalqihi muhammadi va alihi va ashabihi ajmain birinchi bugungi darsimiz mana shundan iborat birodarlar alloh subhanahu va taolo mana shu sifatga hammamizni muvaffaq qilsin o'tgan vaqtdagi gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin ixlos ne'matini bizga ham Alloh taolo nasib qilsin agar shu sifatni agar biz muttasib bo'lsak boshqa narsalar bizga zarar qilmaydi Alloh bizga e, biz e, amallarimizga muhtoj emas. Biz qulligimizni shunday Allohga ko'rsatib, butun vujudimiz bilan qulman degan narsani ixlosni ko'rsatishligimiz biz ma'mur bo'lganmiz. Mana shu ma'mur bo'lgan narsani ko'rsata olsak, Alloh tomonidan bo'lgan mukofotga sazovor bo'lamiz. Ala inna Allohi g'aliya, ala inna sil'atallahi janna Allohni beradigan matosi qiymatdir, arzonmas. Allohni beradigan matosi jannatdir. mana shunday bilib olishimiz kerak bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan zotlarnikidir agar ahli jannatlarning zikrini ko'rsangiz o'ylaysizki meni amalim yo'q, ahli jannatning amallari qayerda ahli jannat bo'lishni shu sifat bilan ahli jannat bo'lishi shu sifat bilan deyishadi do'zax ahllarining sifatlarini ko'rsangiz ularning ko'rib alhamdulillah men bunchalik rasvo bo'lmadimu degan xayolda bo'ladi demak doim mo'min kishi xavf va rajoda qo'rquv va alloh nazotidan qo'rquv va allohni rahmatidan umid qilishlikda yashamoqligi kerak وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين